Ombro sur interna peisaggio. Spomienka štimec. Parto. Li lacigis de nia cun vivado. Mi ne. Iena la tuta saggiaggio. Mia eterna ca stulta revo pri pezzo. Dum li... Mi... Dum li taipas siein aleteroin, mi lavas puloveron. Tiu dum subite efficis disige, cae cion mi volis, che li interrompu la taipadon, cae venu trempi siain manoin en mia lavujo quar manoi sub šaumo. Jen estas imago pri comuna vivo antau ol gi comencijas. Iun matenon vecigis fremdulo sur mia cuseno. lia kiso en penetris nur tra plei maldica tavolo de mia hauto. Li ec malce estis. Unue li comencis mal aperi tiel. Poste li ancau fisike for iros. Mi emis veni heimen. Mi dum tiom longa tempo estis sen heima. Ce la elmetto de la schlossilo en seruren, mi miam sciis che mi trovo sladomon malplena. Li dum la lasta tempo emis vagi ien. Ec ciam li ce estis, li ne ce estis. Tiam la vocio, gaigi la vesperon, lancis tiun diagnozon. Li ec malce estas. Ec malce estas. Vidu, kiel bela vorto! Quasau azteca. mi devis rideti pri la clopodoi de mia voceto. Tio estis quasau cares provo. Sed gia spetajo malolonge dauris. La tristo capablis reinvadi. Cie mi fuscis? Demandis mi mian visagion en spegulan. Cai mi ne povas rememori ion ain. La facto, che ni convivis tiom da tagoi, ne tedis min. Ses iaroi al mine suficis. Mi povus refari samain voyagioin, cae renconti cun li samain homoin. Ciu al li shainis, che iam cio ocasis, ciu lin genas, che mi scias tro li, mi per mia nevola sento por detalo en capigis scenoin el lia infanagio same detalrice kiel ciuin aliain liain travivajoin. Mi conis pli bone ol li la repertuaron de liei scherzoi cae capablis foie memorigilin dum estis lia vizo por raconti. Ciu tio estas signo de disfalo? Foie ni parolis pri unuai amoi. Mi devis correctilin. Pardonu. Vi trans saltis tiun japaninon. Chiun japaninon? Tiun, kiam vi estis soldato. Facte, vi pravas. Mi devos baldau demandi vin kiel nomidgis la hundo de mia praavino. Ni ridis. Tiu momente, tio shainis sprita, nur poste gi doloris. Mi simple auscultis dum li parolis. Poste, ciam mi comencis dividi mian vivon de la alia, mi comprenis, ciom el lia archivo mi devas elgeti. Shainis al mi, che automate miai tresoreioi malplenigas. Ciam li for iris, li for portis nenion crom taipilo. Ciam li fermis la pordon post si, mi sentis min complete pristelita. Cial mi estis pli eltenema ololi, ciu char nian relaton antauis jaroi de solezzo, dum ciui mi accumulis ne elcerpeblan pacienzon por cun vivado. Duopa vivo capablas esti trebella, tion scias nur tiui, ciui ancora ne havis cin au iam gin perdis. Midum iaroi de per corresponda amo tiom gioies pre la facto, che iam lia dento broso staros ciutage apud la mia, che tiu starado ancorau post ses iaroi ne amarigis min. Li estis tuscebla ciutage. Post ses iaroi mi havis tro bonan memoron pri la tempo, ciam mi nur volis, che estu til. La desiro ne el usigis.